رحمت الله قرار گرفته ایم این روزها چقدر روزهای زیبایی هستند که باران میبارد و حالت باران حالتی است که انسانها احساس شادمانی میکنند قلب انسانها شکفته می شود وقتی که باران میبارد چرا که باران این هدیه الله است از آسمان همه ما الله را شکر گذاریم و سپاس گذاریم بر این نعمت بزرگ ما نبودیم و تقاضای ما هم نبود لطف تو ناگفته ما را شنود اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الشكر في الأولى والآخرة آيه که شد امروز با توجه به كي وقت هم مختصر ومحدود هست قرآن عظيم الشأن آيات آیات قرآن همه آيات قرآن درس هاي هستند که دنیا را بروز می کند یعنی قرآن وقتی که مقوله ای رو ارائه می دهد این منحصر به یک زمان و یک عصر نیست قرآن نسلهای آینده انسانها را طبق فرهنگ و تمدن آنها و طبق روز آنها آنها را مخاطب قرار میدهد این قرآن هست این سخن فلان نویسنده و فلان روزنامه نگار نیست این کلام آن ذاتی است که منبع علوم هست الله جل جلاله خداوند منابع علوم را در دست دارد و قرآن را وقتی که فرو فرستاده با این قرآن میخواد انسانها را مخاطب قرار بدهد قرآن عظیم الشان چند مرحله انسان را به تصویر می آورد یک مرحله ای که انسانها از صلب پدرانشان از کمر پدرانشان منتقل شوند به رحم مادران این مرحله بسیار با ظرافت عجیبی در قرآن بیان شده یخرج من بین صلب و ترائب آب جهنده ای که از صلب و ترائب صلب مرد و ترائب زن بیرون می شود درست است که امروز بعضی از کسانی که درک آنها کوتاه و پایین هست و فکر می کنند که قرآن مواردی رو اینجا ارائه داده که من متناقض هست با یافته های امروز بشری آنها نفهمیده هدف قرآن را اینجا که قرآن میگوید یخرج من بین الصلب و ترائب معناش این هست که قسمتی که این آب را به حرکت در می آورد قرآن ذکر آن مکان را می کند تکریما و تشریفا لبنی آدم به خاطر احترام انسان ها قرآن می خواهد بگوید این آب ماده محرکه آن از این قسمت هست نه اینکه بعضی از خدا باوران فکر می کنند که قرآن دانسته قرآن این مرحله را به نمایش گذارد و سپس در دنیای آن روز که علمی به نام علم کالبوت شناسی وجود نداشت قرآن مراحل خلقت تک تک انسان را بیان می کند که شما اول یک آب بوده ای یک آب و سپس شما یک تکه گوشت خون شده ای و بعد از آن تبدیل به گوشت شده ای و بر آن گوشت ها خداوند استخوان آورده و بعد از مدتی بر آن گوشت روح دمیده این مراحل را قرآن بیان می کند وقتی که انسان به دنیا می خواهد بیاید هیچ کسی تاریخ تولدش را مشخص نکرده هیچ کسی نگفته که مرا چه کسی غسل بدهد وقتی که به دنیا می آید هیچ کس نمیداند هیچ کسی از ما قومش را در شکم مادر انتخاب نکرده رنگش را در شکم مادر انتخاب نکرده این کمال نامردی هست که کسی به قومش افتخار بکند من از فلان قوم هستم چرا که شما خودتان انتخابش نکرده رنگ را هیچ انسانی برای خود انتخاب نکرده جنسیت را که این که مرد باشد یا زن هیچ نفری برای خودش تعیین نکرده اینها نوشته شده ان جلوتر این یک مرحله انسان مرحله ای که انسان ها از ناچیز به چیز تبدیل می شوند از هیچ چیز به یک چیز تبدیل می شوند و مرحله دوم قرآن عظیم و شن انسانها را در دنیا وقتی که می آورند این مرحله آنها را به نمایش می گذارند و مرحله سوم مرحله ای که انسانها از دنیا می روند این مرحله سوم بسیار مهم هست همه تلاش و کوشش ما این هست که در مرحله سوم موفق بشویم چرا که امتحان نهایی هست من به طور مختصر این جمله را بگویم زندگی همین تنفسی که شما الان میکنی زندگی هدیه است که به هر انسان یک بار دادی می شود انسانهایی که میروند هرگز بر نمیگردند زندگی یک بار در هر انسان را میزند و هنگامی که این روح از این بدن جدا شد هرگز بر نخواهد گشت قرآن عظیم و شن این همه تمهیدات و مقدمات رو وقتی که میچیند برای این میچیند که انسان در این لحظه سخت موفق بشه. لحظه جان دادن لحظه ای که انسان خداحافظی همیشگی خواهد کرد شما ببینید سفر حج را علما میگویند وقتی که انسانی میخواهد سفر حج برود از همه خداحافظی بکند غرضی اگر دارد غرضش را بپردازد اگر کسی را نسبت به حق کسی کوتاهی کرده آن را جبران بکند چرا؟ این سفر نمونه از سفر آخرت هست در سفر حج دستور داده می شود کفن بپوشید تا اینکه یاد لحظه ای بیفتید که ما را دیگران کفن خواهند کرد در سفر حج دوستانی که خداوند به آنها این توفیق را داده یک روز همه مردم جمع می شوند در صحرای به نام صحرای عرفات آنجا کعبه ای نیست آنجا خانه ای نیست برای سکونت یک صحراست در آن صحرا همه ملیت ها نابود می شوند همه قوم ها از بین می روند همه لباس های فاخر و رنگارنگ از بین می روند در آن میدان هیچ کلاهی بر سر هیچ کسی نیست در آن میدان هیچ کسی اجازه ندارد کفش قیمتی پوشد یا خودش را عطر بزند در آن میدان پادشاهان و فقرا برای یک لحظه در روی زمین همه به یک شکل به یک شکل در می آیند این نمونه مساوات هست انسانهای بزرگ هم همان لباس را می پوشند که انسانهای ساده و فقیر می پوشند این نمونه آن روزی است که همه ما نزد الله جل جلاله حاضر می شویم و آن روز ما لباس هم نداریم إنكم تحشرون يوم القيامة جردا مردا غرلا شما روز قیامت در حالي حشر مي شوید كي شما لباس نداريد در حالي حشر مي شوید كي انسان ها ختنه نیستند یعنی به اول همي انسان بيك شكل و بيك حالت سفر حج جوانان دوستان کسی که بر آنها سفر حج لازم شده زودتر این فریضه را انجام بدهند این سفر خودش یک معلم و مربی هست انسانها را تذکیه می کند سفر حج مرحله سوم که هر انسانی به آن روز خواهد رسید مرحله است که ما از این بدن این بدنی که آن را چهره ایمان را لوازم مختلف می زنیم تا اینکه چروک نشود های من را مرتوب کننده میزنیم کار خوبی است همین بدن عزیز همین کالبد بسیار ارزشمند و قیمتی را ما از دست خواهیم داد قرآن عظیم شن این لحظه را به تصویر می کشد. یک اعتراضی که غیر مسلمانان کرده بودند و میکنند به مسلمانان میگویند مسلمانان فقط از مرگ میترسانند شما را مرگ تنها حقیقتی است که هر انسانی آن را قبول دارد هیچ انسانی نیست که مرگ را نپذیرد پادشاهان خواهند مرد پیامبران مرده اند انسانهای صالح می و انسانهای فاجر و فاسق هم از این جان بدنشان را تحویل می دهند همه خواهند مرد به همین خاطر است که اسلام روی این تأکید می کند این روی این زوم می کند چرا؟ این حقیقتی است انکار ناپذیر حالا شما تعبیر قرآن را اینجا نگاه کنید فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون سبحان الله انسان هایی که قدرتمند بودند انسان هایی که سلام مردم را علیک نمی کردن امروز در بستر مرگ افتاده اند و عاجزند آنهایی که صدها نفر همراه آنها بود امروز تنها خواهند رفت آنهایی که با کمال و جمال و شوکت وارد مجالس می شدن امروز در یک رخت خواب افتاده اند أم سيدة فاطمة رضي الله عنها وقتی که رسول الله صلى الله عليه وسلم از دنيا رفت بصحابه صحابه گفت شما چطور دلتان آمد روی جسد پدرم خاک بریزید شما چطور دلتان آمد خاک را بر جمال رسول الله بریزید سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه میگوید یک روز عمر نشسته بود با صحابه در آن زمان اعلام می کردند که فلان شخص از دنیا رفت عمر وقتی که این جمله را شنید گریه کرد و گفت روزی فرا خواهد رسید که همین شخص صدا بزند عمر وفات کرد امروز الان در حال حاضر ما لوکسترین ماشین ها را سوار می شویم ترین لباس ها را می پوشیم قیمتی ترین کفش ها رو می خریم اما یا شما می دانید گران قیمت ترین سواری که ما سوار خواهیم شد همان تابوتی است که گوشه مسجد افتاده آیا شما می دانید که لحظه ای که ما باید برویم ارزان قیمت ترین لباس را به تن ما خواهند کرد لباسی که الان ما آن را نمی پوشیم آیا شما میدانید که وقتی که ما از این دنیا عظیم سفر آخرت می شویم چه کسی ما را خواهد شفت نه خیر نمیدانیم چه کسی تابوت ما را حمل خواهد کرد نمیدانیم چه کسی بر ما نماز جنازه می میخواند نمیدانیم یک نکته اینجا من بگویم به شما و به خودم امروز که به ما گفته می شود بیایید مسجد نماز بخوانید بیایید مسجد نماز صبح را بخوانید روزی فرا خواهد رسید که آوردن جنازه ما در مساجد ناجائز و نادرست باشد الان آمدن شما اجر هست آن لحظه آوردن شما ممنوع هست در مسجد اینها حقیقتی که ما با آن مواجه می شویم اینها مطالبی هستند که ما آنها را تجربه خواهیم کرد و یک روزی به این مرحله میرسیم ما اینها چیزهایی هستند که اگر گفته نشوند انجام می‌شوند روی ما پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به زنان گفت یا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن اكثر اهل النار ای زنان صدقه بدهید نفقه انفاق بکنید چرا که من شما را بیشترین اهل جهنم دیدم پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم میفرماد اتقوا النار ولو بشق تمره خودتان را از آتش نجات بدهید اگر چه با یک یک نصف خرمایی باشد الان ما که در دنیا هستیم نماز جمعه را میخوانیم نماز صبح را میخوانیم یا نمیخوانیم این خواندن و نخواندن خودش را آنجا نشان میدهد آنجا که نزد الله حاضر میشویم سیدنا عیسی علیه السلام یک معجزه ویژه ای که الله به او داده بود این بود که انسانهایی که میمردند انسانهای مرده را میتوانست به اذن الله زنده بکند نه اینکه این قدرت او باشد معجزه عیسی بود شخصی را بالای قبرش ایستاد و گفت بلند شو بلند شو وقتی که او بلند شد به نظر شما از او چه سوالی کرد از او چه چیزی پرسید دوستانی همراه عیسی بودند خاص به آنها یک درسی بدهد از او پرسید شما مرگ را چگونه تشخیص دادی مرگ چه حالتی دارد چه تعمی دارد سبحان الله او گفت که مرگ تلخترین لحظه است که من آن را چشیده ام گویا یک انسان زنده را دارن پوست میکنن یک انسانی که زنده هست او را زنده زنده بدنش را قطعه قطعه میکنن این غادر سنگین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 این که شما بلوچ ها ذکر می زنی چگونه این جلو و عقب می رود به همان صورت روح پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و می رفت و پیامبر فرمود اللهم اعنی على سکرات الموت و غمرات الموت خداوند مرا کمک بکن در آن لحظه الان در این لحظه هر جوان هر سال خورده هر دانشمند و عالم میگوید من لحظه آخر کلمه توحید را میخوانم نه خیر این گونه نیست این توفیق الله هست اگر به کسی بدهد به همین خاطر هست که تأکید می شود از دخانیات پرهیز بکنی چرا که آن لحظه زبانهای پاکیزه این جمله را تکرار می کنند کلمه لا اله الا الله تعبیر می شود به کلمه طیبه زبانی که با دخانیات آلوده باشد بعید میدانند و بعید میدانند علما که آن زبان بتواند کلمه طیبه را بر زبان بیاورد دانشمندان و پزشکان نوشته اند و میگویند لحظه ای که روح انسان ها خواهد از بدنشان جدا بشود برای چند ثانیه تمام زندگیش مرور می شود در ذهنش من چه کاری کردم فلان لحظه فلان مسلمان را زدم در فلان لحظه در تنهایی فلان گناه را انجام داده همه زندگی مرور می شود خاطرات مرور می شود بزرگترین تأسفی که هر جوان و هر انسان خواهد خورد این هست ای کاش آن لحظه را بیهوده سپری نمی کرده بسیار برای من جای تأسف است خیلی از جوانان را می بینم از موبایل ها انسان فقط جهت بازی استفاده میکنن جلوی پدر نشسته به جای اینکه کلام زیبای پدر را گوش کنه با موبایل بازی میکنه والله شما بر این لحظه تأسف خواهید خورد ما چقدر انسان های ساده ای هستیم بعضی وقتا دوستان میگویند بیا برویم جمع بشویم وقت خودمان را بگذرانیم الله اکبر بیاییم شب خود را سپری بکنی شب طولانی هست تمام نمی شود این گونه می گویم آن لحظه شما تأسف این لحظات را خواهید خورد آن لحظه میگویید ای کاش آن لحظه این گونه زندگیم را تمام نمی کردم ما وقتی که کوچک هستیم میگوییم اگر بزرگ بشویم چه اتفاقی می افتد وقتی که بزرگ شدیم میگوییم اگر سفید ریش بشویم چه اتفاقی میافتد غافل از این که زندگی ما هم به پایان میرسد غافل از این که ما داریم لحظه به لحظه به سوی منزل آخرت سفر میکنیم خسرو پرویز پادشاه مستکبر ایران مستکبران بشنوند و بفهمند امثال دونالد ترامپ بشنوند که یک روز مرگ گلوی آنها را فشار میدهد آنهایی که امروز به طور استکبار در زمین میغرند و صدا بلند میکنند آنهایی که مسلمانان را شکنجه و تعذیب میکنند بدانند یک روز شکنجهگر بزرگتری سراغ آنها خواهد آمد و آنها را ادب خواهد کرد خسرو پرویز پادشاه مستکبر ایران پیامبر صلی الله علیه وسلم برای او نامه ای و او نامه را با کمال پستی پاره کرد خسرو پرویز نشسته بود همراه همسرش بر تخت حکومت صندلی های حکومت بسیار شیرینند گفت ای کاش این حکومت برای همیشه نزد من میماند گفت اگر همیشه نزد تو میماند به تو نمیرسی از دیگران مانده که به تو رسیده اگر همیشه در دست یکی باشد به دیگران نمیرسد این لحظه آخر دوستان همین نماز شما همین شنیدنهای شما همین نمازهای صبحی که ما آنها را قضا میکنیم همینها به یاد ما خواهند آمد همین نمازهای صبحی که مؤذن اذان میدهد و میگوید الصلاة خیر من النوم اما ما رخت خواب را محکمتر به خود میپیچیم همین نماز صبح آن روز به داد ما خواهد رسید جوانی که نمازش را آخر وقت میخواند بداند نماز هم در آخر وقت به کمک او می آید چقدر از نمازها را ما ترک کرده ایم قضا کرده ایم چقدر از کنار مسجد رد شده ایم و از مسجد صدای اذان بلند میشد و ما توجهی نکردیم یکی از دوستان خدا رحمتش کند یکی از دوستان به او پیشنهاد داد گفت نمازت را شروع کن گفت فردا شروع میکنه. دوباره فردا او را گفت دوست من نمازت را شروع بکن و بخوان گفت فردا شروع میکنم بعد از اینکه این جمله را گفت تصادف کرد و از دنیا رفت و فردایی نیامد برای از امروز شروع کن از همین لحظه شروع کن زندگیت را تغییر بده شاید فردایی نباشد شاید لباسی را که پوشیده دیگران از تن تو در بیاورند شاید کفشی را که به پایت کردی دیگران این کفش را از پای تو بیرون کنند و تو نباشی که کفشت را بیرون کنی اینها چیزهایی که ما روزانه میبینیم همه ما یک جوانی گفت من این اینقدر گناه میکنم خداوند مرا نگرفته قدر من گناه کرده هیچ تغییری در زندگیم نیفتاده همین که شما در نماز احساس لذت نمی کنید این بزرگترین عذاب هست نماز می‌خواید، اما میگویید زودتر تمام بشود این بزرگترین عذاب یک مسلمان هست همین که در مسجد می آیی و چشمه اشک تو خشک شده و اشکی جاری نمی شود همین عذابی است که خداوند بر ما نازل کرده همین که گفته می شود اما دل ما تکان نمی خورد این خودش عذاب هست چقدر ما شنیدیم گفتیم بگذار اینها رو چقدر برای ما گفته شد اما قلب ما از جای تکان نخورد چقدر در نمازهای جنازه شرکت کردیم گفتیم نوبت من نمیرسد چقدر تابوت را حمل کردیم اما به ذهنم نرسید که فردا تابوت مرا حمل میکنه سنگ دلی دل من سنگ شده همین هست عذاب همین هست علامت شقاوت و بدنصیبی یک انسان آیا شما میدانی یک چیزی به شما بگویم اینجا آیا شما میدانید وقتی که شما بدون اختیار وارد مسجد میشوید این علامت این هست که شما شخص ارزشمندی هستید آیا شما میدانید وقتی که شما بدون اختیار وقتی که اذان را میشنوید وارد مسجد میشوید این علامت سعادت شماست شما انسان های فوق العاده ارزشمندی نزد الله هستی که شما را به خانه خودش دعوت کرده برای بدنصیبی یک انسان همین کافی است که از کنار مسجد بگذرد و نماز نخواند حالا میگویند این مغوله هست مغوله است که میگویند ابلیس چرا که قبل از پیامبر اسلام خودش را نشان میداد و یک جوانی هم سفر شد نماز صبح گذشت دید نماز نمیخواند نماز ظهر گذشت دید نماز نمیخواند عصر مغرب و عشاء بعد از نماز عشاء گفت من میخواهم خودم را به تو معرفی بکنم من شیطان هستم من ابلیس هستم اما تو از من بدتری اما تو از من بیچاره تری خداوند به من فرمود یک سجده بکن برای آدم نکردم همه شما در نمازهایتان به من لعنت میفرستید شما که پنج وقت نماز نخواندید شما از من بدتری چقدر خانه های ما پرند از جوانان و فرزندان و برادران و همسران ما که نمازهای روزانه آنها قضا می شود و پیشانی ما هم عبوس نمی شود و بعض هم گریه می کنیم و ناله می کنیم مشکلات اقتصادی نهنجاری های خانوادگی اینها از اینجا می دوستان لحظه آخر زندگی جلوی ماست پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم الشان می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و در آیه دیگر ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقتی که انسان ها از دنیا می روند فکر می کنند زندگی دنیا به اندازه شش ساعت روز بوده کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم انسان ها میگویند ما یک نصف روز مانده ایم هشتاد سال عمر کرده احساس میکند نصف روز زندگی کرده این هست پایان ما آخرین جمله را بگویم و بعد از آن دو تا دو تذکر هست و دو یاد آوری هست و انشاءالله امروز دعا هم خواهیم کرد بعد از این انسان ها از دنیا می روند می خواهم مطلب رو به پایان برسانم بعد از این انسان ها از دنیا می روند تازه شروع می شود زندگی آنها تازه جریان الان اتفاق می افتد تازه انسان ها به مقصد اصلی و هدف رسیده اند اینجا انسان ها مزرعه میکارند الدنیا مزرعه الاخره اینجا مزرعه شماست اینجا را بکارید بعد از اینکه چشمه های ظاهری شما بسته شدن چشمه های واقعی باز می شوند چیزهایی را که قبلا نمی دیدیم الان می, می بینیم حالتی رو که الان می بینیم آن لحظه حالت دیگری بر ما تاری می شود از آن لحظه به بعد تأصف ها شروع می شوند افسوس ها شروع می شوند خداوند خاتمه همه ما را با ایمان بکنه خداوند ما را توبه نصیب بکن و سپس ما را نزد خودت فرا بخوان ما را با این گناهان نزد خودت فرا نخوان شرمنده و روسیاه ما نکن این هفته هم های بسیار ارزشمندی از دنیا رفتند مولانا شهاب الدین شهیدی مفتی بزرگ سرزمین خراسان سبحان الله در عرض چند ثانیه تمام شد گاهی وقتها وقتی غفصه سینه شما به درد می آید ممکن است این علامتی باشد آجیر خطری باشد گاهی وقتها وقتی که یک عضوی از بدن به درد می آید ممکن است این علامت این باشد که خودت را آماده بکن مولانا شهاب الدین شهیدی بگوید رحمه الله در یک آن پرواز کرد و ما امیدواریم خداوند با او بهترین معامله را بفرماید همچنین مولانا بخش دامنی